Известно, что во всяком роде добра и зла есть свои тонкости или ветви расширения их. Таковы имели и таинственное оное слово и дело государева. Сверх трех его пунктах, довольно угнетавших человечество и бывших великим для него бичом, прибавлены еще к ним поиски за честь и достоинство – клейнодов и регалий государственных. И не говоря о многих подробностях жертв изысканий тех, довольно всего доказательства истины, что один знатный помещик или владелец местечка Горска претерпел великие пакости и истязания за одного орла гербового на печатях употребляемого. Переезжавший через местечко Оное офицер армейский по имени Якинф Чекатунов, недовольно утрактованный хозяином, увидел в доме его на одной печи горничной по кахлям или изразцам печным вымалеванного мастером орла. Тотчас арестовал командую своего хозяина сего – отослал в министерскую канцелярию с доносом, что он жжет на печах своих герб государственный, неведомо с каким умыслом. Министерская канцелярия, сочтя донос тот полусловом и делом государевым, допрашивала помещика, с каким намерением поставил он на печи свой герб государственный и его прижигает. Помещик, поставляя в доказательство свидетелей и свою присягу, хотя извинялся, что купил он печь тую в свободном местечке, городне, у гончара тамошнего, Сидора Перепелки, у которого между множеством фигур на украшение печей сделанных были между животными лица человеческие, а между птицами и орлы. Но чтобы то было священное и заповеданное – Ему о том и в ум не приходило. И купил он все печи, а между ними и ту зазорную, с единственным и общим умыслом, чтобы зимою согревать горницы. Однако, несмотря на все извинения, орлы стоили помещику хорошего табуна лошадей и коров с денежным приданным. Конец цитаты. Тут справа дійшла до анекдота, але Здебільше з тайної канцелярії пахло не жартом, бо хтось один не виходив на волю або обвинувачений, або доносчик, коли не міг доноса довести. Присуди ж, кари були суворі, жорстокі, смертна кара, каторжні роботи, заслання до монастиря і Сибіру, різні кари на тілі. Серед кар на тілі перше місце займає найболючіша, найстрашніша кара кнут, зроблений з широкого ременя товстої сириці, зігнутої вздовж, як жолобок, і так засушеної. Кнут мав один або три кінці. Це була люта кара, що для багатьох закінчувалася смертю. Били по голій спині. Щоб зручніше було бити примушували злочинця ззаду обхопити руками шию помічника ката. Той цупко тримав злочинця в своїх руках. Отже, злочинець лежав на спині помічника ката. Ноги злочинця зв'язували вірьовкою, а кінець її тримав другий помічник ката. Коли в ката не було помічників, то солдати просто хапали з юрби якогось із глядачів з простолюду. Далі Кат отходив від злочинця на кілька кроків і, розігнавшись з усієї сили, бив кнутом. Отак за годину встигав Кат дати 30-40 ударів. Отже, мука тяглася довго. Були ще й інші способи карати кнутом, але мета одна. Кат б'є так люто, пише чужинець Стройс що з кожним ударом оголюються кості. Примітка. Руський архів 1880. Дивись Євреїнов. Історія тілесних наказань в Росії та Тимофеєв. Історія тілесних наказань в русском праві. Санкт-Петербург, 1897 рік. Отже, його того, що карають розтерзують від плечей до пояса, м'ясо та шкіра висять шматками. Якщо карають узимку, то кров у ранах зараз же замерзає та стає тверда, як лід. У наших нарисах на кару кнутом натраплятимемо на кожному кроці. Коли за часів Лизавети смертну кару було скасовано, мовляв, з великого милосердя, то кара кнутом часто перетворювалася в справжню, тільки болючішу кару на смерть. І за Лизавети, і пізніше. Це відчували й сучасники. Приміром, відомий історик XVIII віку князь Щербатов пише «Убийцы у нас осуждаются быть биты кнутом, но разным местам града, иногда даже без счету, даже до смерти, а иногда со счетом ударов от 300 и больше. Некоторые из них в жесточайших страданиях, нежели самое умирают. Другие же, перенесшие всю жестокость сию, бесчувственные, отвозятся в тюрьмы и там умирают.